Kaže od Ebu Mesuda, Ukveta ibn Amra, El Ansari, El Bedrija se prenosi da je poslanik sa osrema rekao istinu su sunce i mjesec dva Allahova ajeta. Allah njima plaši svoje robove. Zastrašuje njima svoje robove. I oni e, neće se pomračiti radi smrti nekoga od ljudi. Pa kada vidite od toga nešto, onda klanjajte i dovite dok e, Allah ne uzdigne, znači ono što vas je pogodilo, odnosno dok ne prođe to pomračenje. Ebu Mesaud al-Bedri, o njemu smo govorili u poglavlju Mameta, o njegovoj biografiji, ne smeta, znači da se podsjetimo da je on uh, Ukme ibn Amr al-Ansari al-Bedri, poznat je po svome nadimku, Ebu Mas'ud al-Bedri, a kaže se da je Bedrija, el bedri što znači da je učestvovao gdje? U bitci na Bedru. Ali ispravno da on nije učestvovao u bitci na Bedru. Nije učestvovao u bitci na Bedru, a nazvan je kako? Bedrija. Zašto nazvan Bedrija? Zato što je stanovo na Bedru. Živio na Bedru, a po ispravnom mišljenju nije. Učestvovao je, dao je prisegu na drugoj akabi, bio je tu i bio je najmlađi koji je dao prisegu, učestvovao je na Uhudu i nakon Uhuda je učestvovao znači, na, u drugim bitkama, ali nije znači bio na Bedru po ispravnom mišljenju, ali je dobio naziv Bedrija zato što je znači, boravio, živio jedno vrijeme znači, na, na Bedru. A, on se ubraja u ashabe koji su bili u Lema. Znači posebno, znači, tako, među ashabima tako ima razlike učenosti među njima samima i nisu svi bili e, na jednom stepenu kada je učenost, on je bio od uleme, znači ashaba, poslanika sallallahu alaihi wasallame, e, boravio jedno vrijeme u Kufi, živio je, e, napravio sebi kuću u Kufi i Ali ga je, Alija ga je postavio za namjesnika kada je izišao ovaj, na Sitin, postavio ga je kao namjesnika, znači u, Kufi i umro je u Medini 41. hijđarske godine radijallahu ta'ala anhu. A, imam Ebu Davud je zabilježio sa ispravnim lancem prenosilaca da je jednoga dana, e, da je rekao, kaže Ebu Mesaud, jednoga dana sam, kaže, udarao moga roba. Uđeo, uzeo bić i bićevao ga. Razljutio ga. Pa je se čuo riječi da ga neko doziva iza leđa. Kaže, pa nisam u prvo vrijeme vidio ko je glas, nisam e, shvatio i razumio čiji je glas. Pa sam se okrenuo, kaže, pa sam vidio poslanika sa Kaže, pa mi je rekao, Kaže, ja Eba na Allahu akderu alejke minke alejhi. Kaže, o Ebu Mas'uda, kaže, Allah je moćniji nad tobom nego što si nad tim robom. Pa je rekao, kaže, Allahu poslanič, kaže, on je slobodan radi Allahovog lica. oslobodan, gotovo. Pa mu rekao poslanik, sa kaže, da nisi ga oslobodio, pržila bi te vatra. Da nisi ga oslobodio, pržila bi te vatra. Ali pogledajte, znači, koliko su sahabi bili ovaj ljudi, kako su stajali kod Allahovih granica. Omer, pored svoje žestine, pored svoje Znači, ali kad mu se spomene ajet, znači to bi za njega bilo mhm. završeno. I to je osobina vjernika. Osobina vjernika, braću, kad mu se spomene nešto da je uzvišen Allah rekao i poslanik, ali sam da, da više oko toga ne raspravlja. Jer ponekad možemo e, čuti nerijedu da ljudi, kažeš mu, tako je i tako je a on ljud u, nekakvim mukama svojim, u problemima i znači on jednostavno ovaj, to iza leđa baci. To je, to je ovaj svojstvo onih koji vjeruju kad mu paše Šerijat koristi ga kad mu kaše, paše i kad mu odgovara, a kad mu, znači, ne ide po, po, po ukusu njegovom, onda odbaciva, to je, znači, to nije svojstvo vjernika. Ovdje kaže u ovome hadisu da su sunce i mjesec, da su to Allahovi ajeti. Da su to Allahovi ajeti. Da sa njima plaši koga želi od robova. U kada spominje strah u arapskom, oni govore, oni prvo to jezički odrade, znači jezički objasne šta znači, kako znači, pa pravi razgovor straha i žalosti. Pa kažu, strah je od nečega što predstoji. A žalost je od nečega što je šta? Prošlo. Nećeš žaliti za onim što treba da bude. Toga se bojiš, toga se plašiš. A žališ za onim što je bilo, a ne strahuješ. Je tako? Čovjek izgubio nekoga iz porodice. On ne strahuje više od toga. Nego žali zbog toga što je bilo. Kaže, dva, e, sunce i mjesecu, dva Allahova ajeta. Znači, to su dva Allahova e, dokaza i dokaze Allahove moći njegove veličine i njegove e, božanstvenosti te o i ovdje se spominju znači sunce i mjesec zato što su kod, e, u, kod pagana je bilo ubjeđenje da se oni da povraćenje sunca i mjeseca biva znači zbog smrti nekoga od, od ljudi zbog nekakvog zla koja se desi i slično tome. Pa je poslanik, znači, e, ovaj, E, došao da ovakva objeđenja, znači da ih poništi, odnosno da pojasni ljudima ispravno vjerovanje. Da su sunce i mjesec samo dva lahva stvorenja i oni nemaju znači nikakve moći posebne ni mogućnosti da nešto utječu na odredbe ili na bilo što drugo što se dešava, znači u, jeli, kao ni zvijezde. Nemaju znači položaj zvijezda. Ide neko gleda u zvijezde, isto je gledao u zvijezde, gledao u, u, u grah baciti grah i kako je grah, onda ti govori šta je. Jel ti gleda u šolju, onu, od kahve i o tome. Isto to sve znači. I sve su to znači ovaj nagađanja i to je sve šeitanski posao. A, pa je ovdje pojašnjeno zašto Allah daje da se pomračuju sunce i mjesec. Kaže, i uhauvitu bihima ibade. Kaže, sa njima straši svoje robove. Sa njima straši svoje robove. I kaže uzvišenje Allah te u Kur'anu وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا a kaže čuda šaljemo samo da zastrašujemo. Ajete naše, وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ Ajete šaljemo samo da ljude zastrašujemo, da ljudi pouku uzimaju. A pouku će uzeti onaj ko razumima. Dobro. Poslanik sam kaže da uzvišeni, ovdje uzvišeni Allah kaže da šalje ajete da ljude zastrašuje. U redu. U hadisu je došlo Ebu Mesauda da kaže to su dva Allahova stvorenja koji ima šta? Koji neće biti pomračeni, nego zastrašuje sa njima robove. Kako je to zastrašivanje ako dođe pomračenje sunca mjeseca? Znaš prije 15 dana da će biti pomračeno u naše vrijeme, znaš da će biti, ili da ne znaš, pomračio se mjesec ili sunce. I oni su znali zašto, spomenuli smo zadnji put, je tako? Pomračenje biva e, sunca kada dođe, je tako, između zemlje i sunca ko? Mjesec. A pomračenje mjeseca kada između sunca i mjeseca dođe zemlja. Šta je tu problem? Kako zastrašivanje? I to biva jedno vrijeme i prođe i završeno. Kako je to zastrašivanje? Naravno, e, ovo je vraćo zastrašivanje onih koji imaju razum. Da ga podsjeti na to znači pomračenje koje će nastupiti pred sudnji dan. Da to čovjek šta? Uporedi. Kao čovjek koji kada, ljudi kada obuku hrame na arefatu, hoće i to podsjeti na sudnji dan. Hoće onoga koji je došao da boju hače. Onoga koji je došao da gleda građevine i da kupi sebi sa sobom, jel tako, ovaj, što više trgo one robe da prodaje, sve o tome, tako neće koristiti. Pa čovjek, znači, ne zna da li će te, da li će te hrame skinuti sa sebe, a možda su tim hrama vrati gospodar razložen. Tako i mi, kada dođe to pomračenje, ne znamo je li to pomračenje kada nastupa šta? Sudnji dan. Pa da to čovjeka, znači, jel tako, da ga podsjeti. Fa ida berikal basar, wa hasefe kamar, wa džumija šemsu wal kamar kada, se, kada pogledi se ukoče, ostanu ukočen, i kada se mjesec pomrači i kada se sunce i mjesec spoje. Pa se spominje gdje je to, je tako? al Kijame. Od Sudnji dana preznaka jeste pomračenje čega? Kad se mjesec pomrači u potpunosti. Pa to čovjeka znači posjeća na to i ne zna znači da li je to ta znači e, to e, kada će nastupiti sudnji dan i da li je to taj znači moment. Stoga najviše, kako uzvišen kaže, inama jahša Allahe min ibadi il ulema, od pa Allaha se od njegovih robova boje učeni. Jer ljudi znaju, znači onaj koji je učen zna kada je došlo, moglo bi to, toga izići, jer sudnji dan će doći ljudima iznenada, tako? Čovjek, znači, ne, najmanje kada se ljudi nadaju, niko se nadati neće, tada će sudnji dan, tada će sudnji dan nastupiti. Iz toga kada bi došlo u vjerodostojnim predanjima, kada bi bila, kada bi bio jak vjetar, oluja, da bi poslanik ulazio iz kuće, izlazio, ne bi, ne bi, ne bi se mogao nikako smiriti. Bojeći se znači da to ne bude vjetar kao vjetar ada, je tako? Kao vjetar ada koji im je poslan, pa je šta? Pa ih je, pa ih je uništio. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم I kada su vidjeli ovaj oblak na obzorju koji se prema e, dolinama njihovim približavao, E, E, kažu ovo je oblak koji nam kišu donosi. Vide oblak, kaže, a nije, nego to je ono što s čime ste požurivali. To je vjetar u kome je bolna patnja vama. Pa je poslanik, sa znači, ovaj, a, uvijek kada bi se pojavio tako, znači vjetar, nevrijeme, oluja i slično tome, očekivao bi da to, ne daj Bože, bude šta, eventualno nekakva kazna njegovom umetu. Iako je uzvišen Allah obećao da je neće kazniti dok je šta poslanik, sa među nama, je tako? Došlo je kod imama Tabaranije u hadisu Ibn Abasa, da bi poslanik, sa kad bi bila e, jak vjetar, kad bi bio, da bi pao na svoja koljena i digao ruke i dobio. Okrenuo se prema vjetru, znači, naprijed, tako, i, i, ovaj, i digao ruke, pao na koljena i dobio. Bojeći se da taj vjetar ne bi, jeli, ovaj, bio vjetar na zavanje, moment. Ali ovaj hadis dajiv. Ovaj hadis je dajiv, nije ispravan. Imam Tabarani ga bilježi i ima slabost u lancu prenosila. Ima i druga predaja da je, dovio Allahume iđalaha riha rahmetin ona tađaha azaben e, učini da ovo bude vjetar rahmet, na moja azaba, ali ovaj hadis je munker, nije ispravan, nije potvrđen od poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi Kad vidite nešto od toga, to jeste od ajeta, onda, onda dovite. Onda, znači, e, klanjajte i dovite i ovome e, poticaj ljudima da kada vide ajete, Allahove nekakve, bilo kakve ajete, da požure ka ibadetu. Bilo kakav ajet da je čovjek vidio, znači da požuri ka ibadetu, jer ne zna, znači, hoće li to biti nekakva kazna od stvoritela Tebara Oteana. Jer to može biti ovaj početak nekakve kazne, a, a može biti i da kazna, znači, ne prestane, znači da to bude stvarna kazna koja je, znači, ovaj, usmjerena protiv ljudi. Pa je uzvišen Allah stvorio znači dva stvorenja, sunce i mjesec i opisao je sunce da je žarulja, da je svjetiljka, a mjesec da je svjetlo, da sunce prži, a sunce znači da mjesec da svijetli. Ima znači samo svjetlo, svjetlo preko putem čega? Putem sunca, tako. Pa kada dođe do promjene nešto do ovoga svjetla, to ukazuje na vid azaba. Jer sam odlazak znači ovaj dio svjetla je azab. A taj azab može biti još veći pa da znači bude u smislu nastupa ili sudnjeg dana i sve o tome, pa čovjek treba znači da požuri sa i Sunce i mjesec su dva Allahova stvorenja koja će, kako došlo u hadisu kod od Ibn Mes, od Ebu da će na sudnjem danu biti smotani i usijani u džehennem. Sunce, i mjesec na sudnjem danu će biti u džehennem. Ovaj, bit će bačeni i došla je osnova hadisa, je došla, znači kod Buhari u njegovom sahihu, a, a to da će sunce biti smotano spomnje se u Kur'anu. Spomnje u Kur'anu. Ide šemsu kuvirat. Vajden nuđumun I Ide šemsu kuvirat. Kada sunce bude smotalo. I sunce znači bit će u čehennemu bačeno. Kada je Tahavi je zabilježio da je Ebu Salame, da je premio Ebu Horeire ovaj hadis. A Hasan al-Basri je slušao to. Kaže, kaže, buhuma. A kaže, što su oni krivi? Što su krivi? Pa je rekao Ebu Salame, kaže, pričam ti od poslanika, sallallahu alaihi sallam. Pa je to. Pa je gotovo. Allah poslanik sam rekao da će biti u džahannemu. Što su krivi? Pa nemoj ti šta su krivi. To nije tvoje ti jesu krivi, nisu krivi. Tvoje da kažeš jeste biti u džahennemu. Pa ako se poistovjeti zašto i zbog čega i kako, hajde bereke, tako ne poistovjeti, oni znači ostaju, jel, bit će znači u, u jel tako, bit će u džahennemu. Pa je Ulema ovdje govorila zašto će biti u džahennemu, kažu ne mora znači da sve što je u džahennemu da će biti kažnjavan. Imaju li meleki u džahennemu koji će kažnjavati ljude? Imaju. Jesu oni kažnjavani? Imali u, ovaj, eh, u džahennemu će biti kamenje. Vokuduhan nasu vol hijjara, jel tako? Biće ljudi i kamenje gorivo. Je to kažnjavano kamenje? Je to kazna kamenje? Nije mu kazna. Pa ne mora znači da sve što je u džahnemu, da će sunce mjesec kada budu u džahnemu, ne mora znači da će biti kažnjavan. I došla je druga stvar, je došla e, od uleme pojašnjenje, kažu da će to biti kao dokaz onima koji su ih obožavali. Obožavao si pa da vidiš da je tvoj Bog završio u džahnemu, da to nije mogao biti Bog, da budeš ubijeđen. Ovaj. I došlo je to u hadisu u, kod bujale U Musnadu se kaže da bi oni koji obožavali, kaže, vidjeli gdje su njihovi bogovi završeni. završili, ali ovaj hadis kod Ebu Jale, šeh Albani kaže, ne, ne, ne, mogu ga naći u Musnad Ebu Jale. Možda je u, nekom, u nekoj drugoj knjizi od Ebu Jale došlo, uglavnom, ovaj hadis kao hadis ovakav nema. Ovdje se kaže, požurite, dobite i klanjajte. Dobite i klanjajte. Šta znači riječ es u jeziku? Namaz. Namaz je u terminologiji, znamo tako i badet koji ima određeni nijet, Znači, na određeni način se obavlja u određenim vremenima na od, u redu. Šta je u jeziku arapskom esala? Doma, Tako je. To je doma. Ovdje se kaže dovite i klanjajte. Pa se može prevesti dovite i dovite. Je li tako? Jer je, je isto doma. Pa kad su došle dvije riječi spojene jedna do druge, onda trebamo praviti razliku. Kažemo ne, ovo je došlo je dovite i dovite u smislu namaza, klanjajte. Pa je sada ovdje značenje čega? Terminološko, a nije, nije jezičko, u redu. Jer je u bilo dovite i dovite. Sad danas nije, nego znači došlo je da se, pa, pa je to odgovor onima koji znači ovaj, kazali da se samo dovi, a da se, da se znači ne klanja. A, kažu fakihi, kada se obavi nama za pomračenje sunca na propisan način i nije, ili za pomračenje i nije se to otklonilo, još nije prestalo, kažu neće se ponavljati neće se ponavljati, nego e, za razliku recimo od e, namaza za kiš, što se može ponoviti jedan put, i dva put, i tri put. Istihara, neka olema kaže da se može ponoviti, da ne smije da se ponovi, ali kažu za namaz za pomračenje neće se, neće se više ponavljati. Nego nakon toga onda doviš dok šta? Dok ne prestane. Obavili smo namaz, nije prestalo, gledamo nije prestalo, dignemo ruku i dovimo dok šta ne prestane. I tako smo spojili šta? Dvije stvari, tako? Spojili smo znači dvije stvari, i dovu i namaz. Pa kada vidite nešto od toga, a pazite pa kada vidite nešto od toga, ovo je dokaz imamo Šafi, imamo Ahmedu, da se namaz za pomračenje mjeseca i sunca klanja na isti način. Kaže, kada vidite nešto od toga, spomenuto prije toga pomračenje čega? Sunce i Kaže, kada vidite nešto od toga, od čega? Pomračenje čega? Sunca ili mjeseca. Pa kažu, klanja se, jer imam Ebu Hanife, rahimahullah, i Malik, kaže, klanja se dva rekiata se normalno. Jel tako? Kod Ebu Hanife općenito za spomenu. srce, su prošlo predavanje smo to spominjali. Ili ne sjećate? Prošlo predavanje smo pričali znači, o istoj stvari, govorili smo znači, razliku koja Ulema kaže znači, da su dva rekiata kao običana tema. koja u Ulema kaže da imaju dva rekiata sa, e, sa, sa svakom rekiatu imaju po dva rukua, i dvije sežde i o tome ćemo govoriti u narednom predavanju, trećem hadisu, kad budemo govorili o ovoj tematici, onda ćemo govoriti podrobno o namazu i to je jedan podruži hadis, govorit ćemo o njemu znači o kako se, kakvoća znači obavljanje tog namaza, kako se namaz. Jer sad još uvijek ovo je, jer je prošli put neko pitao, Abdijel Kojević pitao, ne znam, za, za namaz tako. Pa smo rekli da ćemo to odgoditi, znači je vrijeme da pričamo, je tako? Jeste. pa su oni zaključili znači iz ovoga hadisa da, da, se, da se ovi namazi obavljaju znači na isti način i da nema razlike. Jer kažu, nema to da je poslanik Salsaname go, spominjao namaz ili obavljao namaz za pomračenje mjeseca, nego samo za pomoćenje sunca. Što je neispravno, jer u Ibn sahihu ima predaje od Abdullaha ibn Amra, da je poslanik sam rekao, sunce i mjesec su dva Allahova ajeta. Pa kada se pomrače, kaže, idite u džamije. Idite u džamije i klanjate. Sunce, znači, pa da se klanja, znači, i ovdje smo poslanik sam spojio, znači, e, pomoćenje sunca i mjeseca. I ova predaje je vjerodostojna. I u ovome hadisu je dokaz da treba čovjek, braću, požuriti kada je, vidi ovaj nešto od Allahovi ajeta da požuri da čini znači dobra djela i da Allaha tovi i moli a poslanik je sa sam rekao od iskoga bliži Buhari od Esme radi Allah talana kaže kaže, rekao je poslanik sam a, ili naredio nam je da oslobađamo robove kad se pomrači sunce. Kad se pomrači sunce, što da radimo? Oslobađamo robove, klanjamo, dovimo. Znači, što više dobrih djela, da taj azab, da nam se Allah azađan smiluje, da taj azab otkloni od nas, jer ne znamo može biti azab čega, koji je, za, koga se veže direktno sudnji dan. A to je za čovjeka nedaće. Jer za njega nedaće sudnji dan mi nedaće. Ko je od nas spreman da kaže Allahu dragi, Allah ovaj je sad kada stupio sudnji dan, ja sam spreman da Ima ima li tako hrabar? Ima onaj koji ništa ne konta ne razmišlja. To, je druga vrsta, to, to, nije pouka u njima. Nego čovjek, vjernik, mukmir, radi dobra djela i dan i noć. Boji se i pazi da ne učini mekru. Kad mekru učini, mukamo nekakva. I da može kazati, Allahu dragi, ja sam spreman sad da te sretnem onim što sam činio, ko Bog da. To je musibet za čovjeka. Pa jer, jer vjerniku, braćo, život ne može donijeti nego dobro. Ne možemo donijeti šta nego dobro. U hadisu Ebu Horire, koga ima Mahmed i bliži ga Al-Bezari, drugi sve ispravim lancem, rekao je poslanik, sam sam kaže, da se obavijestimo o najboljim ovama? Kaže, hoćemo malo poslaniče. Ka, kaže, atvelukum e'amara wa ahsenuhum Oni koji najduže žive i koji imaju najbolji ahlak. Pa život vjerniku ne donosi nego dobro. Život, znači vjerniku ne može, i zato je vjerniku zabranjeno da traži šta? Ne smiješ kazati, Allah, dragi, usmrti Osim da kažeš, ne znam, Allahu dragi, ako mi je smrt bolja u smrti meni. To je maksimum do koga smiješ ići. Ako mi je smrt bolja od života, onda me usmrt. Tako. Iako će doći vrijeme da će čovjek prolaziti pored kabura i vidi mejta i kaže ja lejteni mekjane. Kamo sreće da se na tvom mjestu. Zamislite, dođe vrijeme da će čovjek zavidjeti mrtvacu. Može li čovjek zavidjeti mrtvacu? Mrtvac ima milijarde, ostavio i umro. Možeš mu zavidjeti? Molim? Ne može da što zavidjeti kada čovjek mrt, nema mrtav više. Neko došao u, u, nekak, u nekakvoj velikoj nedaći ili pred smrt, na smrtnoj posteli mrtav, klinički, nema ga, gotovo, čeka se samo, jel da, nemaš ko što zavide. Mada imaš stotine milijuna, da ti je dunjalo, što, što, kako mogu zaviditi kad ćeš ti to sve ostaviti i opet nije tvoje. Pa se mrtvom ne zavidi, ali pored toga čovjek će prolaziti pored kabora i kazati, kamo sreće da sve na tom mjestu. Zbog fitne taj nereda koji će nastupiti na zemlju. vlaz sačuva fitne taj nereda javni taj. I došlo je kod Ebu Dauda sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sa rekao od Isu Abasa, kaže kad, kad neko od vas to vidi, kad vidi znači pomračenje, ili kad vidite ajet, kaže činite seđdu. Činite seđdu. Pa kaže ovdje ajet, ovo obuhvata sve. I potrese, i znači obuhvatalo bi poplave, i bilo šta znači da čovjek vidi, to bi obuhvatalo, znači to je značenje riječi ajet. Isto tako grmljavina, vjetrovijaki, sve što znači što čovjeku znači može ovaj prouzrokovati nedaću, znači da, da iskoristi to vrijeme i da planja. Neki, neka olema kaže, imam Malik Šafija, kaže, klanjaće će pona osob, osim ako je za pomračenje. Od Alije se prenosi, znači da je, ovaj, a, prenosi se da je klanjao za potres kada su bili. Kad su došli na Abbasu, na Abbasu su došli i kažu mu, umrla je jedna od žena Allahog poslanika sa Pa je učinio seđdu. Pa je učinio šta? Seđdu. Pa šta kaže, je to šitski nekakav rivajet? Da se a, Ibn Abbas raduje tome što je žena poslanika sa osam Ne, zaista učinio seđdu. Pa su ljudi vidjeli, ovaj, a, a, iako ima predaja, navodi su u knjizi al Farid, da je Moavija učinio seždu kad je ubijen Husein. Što je batel, da ne može biti veći. Nikada to Moavija radi, on nije učinio. Niti je Moavija mrzio, mrzio Ehlul Bejt, niti je Ehlul Bejt mrzio Moaviju. Ovaj. Pa je učinio seždu na Abbas, pa su mu kazali, činiš seždu zbog toga, pa je spomenuo ovaj hadis. Kaže, rekao je poslanik, kad vidite, kaže, ajet, kaže, učinite seždu. A kaže, koji je to ajet veći od toga da Allah uzme sebi žene poslanika, sallallahu to je Fika ibn Abbas radijallahu ta'ala anu. Kaže, kaže Šafija, ako je potvrđeno ovo od, od imama Alije, jel, radijallahu anhu, kaže to je, znači nije potvrđeno. Nije potvrđeno, nije došlo vjerodostojnim mancem prosvata da je Alija, znači to je taj predaje je neispravna, da je Alija, znači, kanja u tom vremenu. U ovome hadisu je dokaz, kao što kazali, znači, Allahove azuđele moći, da može, znači, mijenjati onaj nekakav red u kosmosu koji ide, iako to nije nered, to je svakako red, ali da ljudima pokaže, znači, te svoju veličinu i da to ne može niko uraditi, niti promijeniti, niti bilo kakav utjecaj, znači da neko od ljudi ima na ono što je uzvišenje Allah azuželi, odredio. I dokaz da treba poučiti ljude koji imaju neispravno objeđenje, znači da se pouče ispravnim objeđenjima i da čovjek kada nastupe ovakve vrste, znači, ovaj, kazni ili znači što nakon čega može prestojiti kazna, znači da se vraća stvoritelj i da od njega traži znači zaštitu i pomoć. To bi bio drugi hadis, znači Abu Mesud al-Bedrija u ovom poglavlju, pa nam nakon toga prestoji treći hadis Aisha radijallahu anha i u njemu ćemo govoriti podrobno znači o kakvoći ovaj znači namaza, namaza za pomračenje i taj će nam znači hadis uzeti više vremena nego ovaj pa smo sada skratili, a naredni put ćemo znači nadomiriti, jel u Allah sallallahu Muhammed, wa